บุ๊กทูสี่สิบสามที่สวนสัตว์ no jardim zoológico สวนสัตว์อยู่ที่นั่น ali é o jardim zoológico ยีราฟอยู่ตรงนั้น ali estão as girafas หมีอยู่ที่ไหน onde estão os ursos ช้างอยู่ที่ไหน onde estão os elefantes งูอยู่ที่ไหน onde estão as cobras สิงโตอยู่ที่ไหน onde estão os leões ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป eu tenho uma máquina fotográfica ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย Eu também tenho uma filmadora. ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน Onde tem uma bateria? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน Onde estão os pinguins? จิงโจ้อยู่ที่ไหน Onde estão os cangurus? แรดอยู่ที่ไหน Onde estão os rinocerontes? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Onde tem um banheiro? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Ali tem um café มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Ali tem um restaurante อูดอยู่ที่ไหน Onde estão os camelos กอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน Onde estão os gorilas e as zebras? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Onde estão os tigres e os crocodilos?